Aí, tá pedindo os Mandela na favela. TH deu salve, MC Rafa tá na voz, tá em casa, hein? Barulhando todas as favelas. É hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point. Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point. Aê! Vai, vai, vai, vai, vai, maldita. Ah, ah. Tentando na pica, sarrando na pica. Tentando na pica, sarrando na pica. Vai, maldita. Tentando na pica, sarrando na pica, sarrando na pica, para na pica. Vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai vai vai maldita. Avança, avança, avança, avança. Vai maldita, loucona de bala prendendo a buceta na onda do laçar. Avança, avança, avança, avança. Vai maldita, loucona de bala prendendo a buceta na onda do laçar. Avança.

hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point, hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point. Aê! Vai, vai, vai, vai, vai, maldita. Ah, Tentando na pica, sarrando na pica, sentando na pica vai maldita, sarrando na pica, sarrando na pica, sarrando na pica, sarrando na pica, vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita, avança, avança, avança, avança. Vai maldita, loucona de bala, prendendo a buceta na onda do laçar. Avança, avança, avança, avança. Vai maldita, loucona de bala, prendendo a buceta na onda. Ah, ah, avançar, ah, vai avançar. Vai maldita, loucona de bala, prendendo você tá na onda do lançar. Vai, vai, vai, vai, maldita, tentando na pica, sarrando na pica, tentando na pica, sarrando na pica. Vai, maldita.